comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i Des a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio amb el treball en redacció de Sala Folgador i d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saludar com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en el canal 23 de la TDT a més de en la nostra web, la 977.com. Eh, a més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, on el dia d'avui anem a fer la pregunta. I és una pregunta molt clara i molt directa després del que hem vist avui. És este el pitjor València que heu vist mai? Vos repetisc, arroba esports97nit. És este el pitjor València que heu vist mai? indigne. Lo d'avui ha sigut un despropòsit, un insult, una falta de respecte i de dignitat, l'autèntic menyspreu d'un grup indigne de posar-se a la samarreta del València i de dur l'escut de la rata penada en el pit. L'enesi paperot d'un col·lectiu de futbolistes sobrevalorats i pagats a preu d'or quan el seu rendiment és digne de figurar en els fematers futbolístics. Futbol apestós com a premi a una afició que encara, i dic encara, perquè tota paciència té un límit, continua acudint en massa a Mestalla a patir este glaucoma futbolístic, segur que fa més mal als ulls, que és indigne de defensar el nom d'una entitat quasi centenària. I dirigint la Sinfonia Filarmònica del Despropòsit, Gary Neville, la nulitat més gran i devastadora que els temps han vist en una banqueta, no sols del València, si més no també de la Lliga Espanyola. Un súbdit de su graciosa majestat que no té ni punyetera la gràcia i que agafa un equip justet i l'ha empitjorat fins paràmetres en els que el terme fracàs s'antoixa insuficient. Mentre Geri no veu a l'enemic al seu voltant, preferís veure-lo en l'exterior. Em pregunte, rema tot el cos tècnic en el mateix sentit? Mentre el seu equip es desploma, l'exglòria del United està més pendent d'alçar murs per a que no es puga voler el seu lamentable nivell com a entrenador. El seu drama és que els fruits del seu treball no es poden tapar lones, tanques ni murs. Ixen a la llum cada diumenge i els resultats són aborronadors. Quan falla un jugador, o dos o tres, pot ser problema dels futbolistes. Quan falla tot l'equip, és culpa directa del seu entrenador. Tècnic que veient així, que, que veient, perdó, que així va tot com la seda, aprofitarà el panó de la Lliga per a incorporar-se com a segon de la selecció anglesa. I el problema no és que se'n vagi. L'autèntic problema és que torne. I en la cúspide, l'amo, com tot en la vida. Ell és el responsable de destruir una estructura esportiva, millor o pitjor, hi havia. I entregar les claus del club <clears throat> a un representant i a un entrenador que era una titella en les seues mans. I l'IM és el responsable d'haver triat com a successor dels zipizape portuguesos a un tipus que no havia entrenat mai i que no coneix ni l'idioma ni el club al que ha anat. Quants entrenadors anglesos n'hi ha en la lliga italiana? I en la francesa? <clears throat> I en l'Alemanya, quants entrenadors anglesos hi ha entre els 10 primers classificats de la Premier League? Jo us diré la resposta. Zero. Ni un. Molt osat. N'hi havia que ser per a pensar que era molta casualitat esta dada i apostar per un inglès per a la banqueta de Mestalla. No ajuda en res que l'amo demostre que no sap res de futbol i que sempre encabotat en no dependre. No seré jo qui dubta de les seues intencions, però la seva gestió està destruint a un ritme celèric a una entitat amb 97 anys d'història. És cert que després de, del partit d'avui, Neville estava fotut i així ho ha dit en el vestidor. Però fa tard. Això tenia que haver arribat molt abans. Si de veres assumís la responsabilitat, que siga cabal i que se'n vagi si l'amo de Veres vol un projecte guanyador, que netegen més de mitja plantilla. Són indignes. Són una vergonya per al valencianisme, que avui està avergonyit i fotut. Les fitxes i renovacions han fet que futbolistes de mig pèl es creguen Maradona, Ibrahimovic, Messi o Cristiano Ronaldo. Esta plantilla està per a derribar al 70% perquè molts dels seus integrants defequen obertament en el València. Creuen que este equip i esta entitat se'ls queda xicoteta. Me dona igual que diguen que defensem els de la casa. Me queden els tres valencians de la plantilla amb Ryan i amb Cherisev, que encara no està contaminat. La resta, que guanyen tres partits, que deixen a l'equip en primera, ja hi ha en el club qui torna a tindre la por en el cos i que no tornen per així. Olin canvia radicalment la seva postura i comença a deixar això en mans de professionals i no dels seus amiguets, o anem a plorar molt. O el propietari comença a deprendre que no es pot reinventar el futbol o el panorama és molt negre. O algú li fa saber a l'amo que no es pot teledirigir des de 12.000 quilòmetres de distància a un club o això, per molta estabilitat que dona Meriton, se'n va fer la mà. Expressió valenciana que tots són termes anglesos i guillos a Madrid, quan tens la casa per a granar i cada dia fa més pudor a merda. També en València lo de merda. No servís el model, a la vista està. No servís el cost tècnic, i dic bé, el cost tècnic, uns per acció i altres per omissió. I tampoc servís la majoria de la plantilla, sobrepagada, sobrevalorada, amb ínfules de grandea que no se corresponen amb el seu rendiment el rendiment dels Barragán, Mustafi, Fuego, André, Fegulí, Parejo, Negredo, Rodrigo, Piatti i molts altres que me dice és indigne i impropi del València. No patís perquè no me concedís que entrevistes, perquè ja no me les donen des de fa temps. O siga que sóc molt lliure de dir les coses com les pense, i probablement com tu les penses. Entre els que pensen ja en anar-se'n del València, els que no tenen nivell, nivell i algun altre que no es cuida, si volen afonar les seues carreres allà ells. Però al València que no l'embruten més. Perquè el maltractament al quan estan sotmetent a este club i fonamentalment a la seva afició és de tot punt denigrant. El València no es toca. El València respecta. I estan riguent-se d'ell. Sé que molts seríeu més feliços o els més feliços del món si demà l'Inf fora, fera fora a Neville però no s'enganyeu, perquè els futbolistes són els mateixos que s'arrossegaven pel camp amb Nuno i ara fan el ridícul amb Neville. L'entrenador és una part important del problema, evident, però els jugadors ho són men, més. I fonamentalment, este model que no quadra amb el futbol espanyol i que està destruint les ganes d'una afició que ja veurem si respon dijous. Entenc que el vostre cabreig i la vostra vergonya. És hora de deixar de callar. Si li fereu saber a l'IM que era benvingut, és hora de fer-li saber que el seu model és inacceptable, que a 12.000 quilòmetres i delegant en amiguets no es pot dur un club de l'entitat del València i que amagant-se en Singapur no s'arreglen les coses. Això, si és que vol arreglar-les. Les pròximes demanes ens diran si tots, jo també, estàvem enganyats i, si és, i és cert que mos han pres el pèl. M'estalvie lo de com a un xinès. 11 i 40 de la nit... Això és Esports 97 nit. Anem, com cada dia i a aquestes hores, amb les 5 fotos. Una burla vergonzosa. No me sé es spot cualificar el partido que ha perpetrado este matí el Valencia Club de Fútbol delante el Llevant derrota 1-0. Fins i tot Gary Neville ha parlat de partido inaceptable. Hoy no hay defensa alguna. No se puede defender. Tengo que mirarme a mí mismo. El primero, asumo la responsabilidad de esta derrota. Pero el juego era inaceptable, indefendible. Pido perdón a la afición del Valencia espera un cambio ambistes vistes a eliminatoria del el entrenador espera un equipo que córrega y la cual cosa es evidente que hoy no existe Eso no va a suceder el jueves, te lo digo. Eh, el jueves, como mínimo, vas a ver a unos jugadores corriendo como locos, luchando absolutamente cada bola. Olvidémonos de tácticas, sistemas, eso para más tarde. Ahora lo básico, los cimientos, los cimientos de un partido de fútbol. Totel que no sabe de sobre un y sí declara explicat Paco el encuentro que han fet contra el cruer de la tabla clasificatoria. hay que cambiar hay que mirar el partido y mirar lo que no hay que hacer ¿no? en un campo de fútbol, porque todo lo que no hay que hacer en un campo de fútbol es posible que, que lo hagamos hecho hoy. molt millor i més intens. Així s'ha mostrat avui el llevant de Rubi, al que només li han faltat més gols per a fer justícia en el marcador. Victòria 1-0 que el deixa més a prop de la salvació. Rubi parla d'un partit molt complet dels seus. I nada, respecto al partido que te voy a comentar, creo que hemos hecho un partido muy completo, creo que la victoria es más que merecida. Y, y nada, felicitar a mis jugadores, a la afición, a todo el mundo, porque ha estado de 10 inèrcia arrolladora, la d'un València Bàsquet que avui s'han posat en la Fonteta el Manresa per 83-56. Jordi Trias, que ha fet un bon partit, que estava molt satisfet. Sí, hem treballat molt bé, ja des del principi hem fet un bon parcial que ens ha ajudat a, a jugar més tranquils i, bueno, molt contents perquè la, segueix la, la ratxa de la Lliga les 11 de la nit i 42 minuts. Vos repetim la pregunta. Arroba esports 97 nit. És este el pitjor València que heu vist mai? Les respostes al nostre Twitter, arroba esports 97 nit. Una pausa per a la publicitat i tornem amb la ignomínia i la vergonya d'este grup que diuen ser el València Club de Futbol però que s'indigne de defensar esta samarreta fins a l'hora de la matinada. Esports 97 nit en la 97.7 Ràdio. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero. Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. Sentimiento, Fog. Art. Festa! Pero sobre todo. Pero sobre todo. Respecte. Respecte. Respecte. Respecte. Respecte. Falles 2016. La nostra festa contra la violència de gènere. Diputació de València. Esports 97 nit. El teu equip. La teua ràdio. 11 de la nit i 44 minuts. Un sols gol de Giuseppe Rossi esta volta. Des d'una treta de banda ha derrotat el València Club de Futbol. Millor dit, <clears throat> el Llevant ha guanyat i el València s'ha derrotat a si mateix. No li anem a llevar mèrits al partit que ha fet el grup de Rubí, però evidentment lo d'avui del València és d'una indignitat profunda, tremenda i preocupant. Si digueres que el Llevant ha jugat un futbol d'alts quilats o d'alta qualitat encara. El Llevant li ha guanyat al València ficant més intensitat, més ganes, més raça. Fiquen-li vostès un apel·latiu col·loquial que ja saben el que és. El València ha tornat a ser una vergonya, una plasta deforme que es menejava a tranques i barranques arrossegant-se per el terreny de joc d'Oriols. Un equip indigne de duris a samarreta i s'escud. En el gol del Llevant, Rossi ha rematat entre cinc tipus. Cinc! Ni un, ni dos, ni tres, ni quatre. Estos jugadors no tenen ni el nivell, ni les ganes, ni la voluntat, ni la vergonya suficients per estar en una entitat com el València, al qual els hi recorde que encara vos falten tres partits per atendre la categoria matemàticament salvada. Ja volem d'on ixen aquests tres partits. La sort és que els de baix són molt dolents. Però aquest equip és una vergonya. Este equipo es un femater. Este equipo no pot continuar la temporada que ve. Ni l'entrenador, una nulitat absoluta incapacitat per estar en la banqueta del València, ni els jugadors, perquè entre els que no tenen nivell, els que se creuen que Maradona és el seu aprenent, els que estan ja pensant en anar-se'n i es que no se cuiden, entre tots la matamos y ella sola se murió. Que guanyen tres partits, que dicen al Valencia en primera i que arren. Si és possible que no tornen per València ni de vacances. Perquè no se mereixen ni el cariño, ni la estima, ni la paciència, ni el suport que està demostrant l'afició. Jo avui pensava en l'eliminatòria del dijous i dic, a veure com tinc jo els sous de tornar a demanar-li a la gent que vaig a Mestalla. Però si és que no se vos pot demanar més. Pero si es que vos tenían canales llevados, el un Perú a buscar-vos a casa, a demanar-vos perdón, a pagar-vos la entrada, un sopar y el que pudiera algo després, algo, una copa. Este modelo ha derrumbado el Valencia Club de Fútbol, la destruido. El propietario no podía continuar tranquilo en la Segua torre de marfil pensant que des de 12.000 quilòmetres, amb el comandament a distància i deixant-ho tot en mans biguets se pot dur un club com el València. I això és tasca nostra, i sé que alguns ens tildaran d'oportunistes, jo continuo pensant que la intenció de l'himno és dolenta. Ara, també dona com a límit aquest estiu, eh? però també ahí teniu molta bona vosaltres. Vosaltres que llançareu al carrer en agost per a demanar-li a l'In que vinguera i que fora la solució, heu de demanar-li a l'IN que este projecte i que este model és infumable, és un femer, és una desgràcia, és indigne, no és propi del València Club de Futbol i vos toca ja a vosaltres, eh? Crec que ja vos toca a vosaltres. I només n'hi ha dues maneres. O cridant en l'estadi o no anant. Jo sóc de la intenció de que heu d'anar, heu d'animar, estic jo per demanar, però que abans i després del partit ha de ser un clamor. I dic abans i després perquè en guanya, encara queda el Bilbao el dijous te pega una tunda i te toca la cara, heu d'aguantar hasta l'últim minut i dir-hi a la propietat del que penseu. S'ha acabat la història. S'han acabat les mitges tintes. Avui qualsevol que siga mitjanament valencianista sentirà vergonya del paperot que han fet este grup de malcriats amb els fums putxadíssims i que no tenen nivell si m'apuren per estar de suplents, de suplents, de suplents en un València normal. Escolten, quasi hem xulat a Farinós, que ha fitxat per l'Inter de Milà, eh? Quasi se li ha xulat a Mario Kempes. Quasi hem tingut al Piojo. I ara coneixem Negredo, Negredo? També forma part de l'autocrítica, eh? Com hem baixat el llistó? Ojo, jo el primer, eh? Jo el primer que me fique i que m'he enganyat en moltes coses. I si des de Madrid mos, digue, mos diuen que tenim infules i que se pensen que som el que no som, me la bufa Madrid. Me la sua Madrid. Me la toca a dos mans Madrid. L'afició del València ha fet un València gran des de l'exigència. I des de l'exigència ja que demanar-li al propietari que s'ha acabat este model. I que si no, que s'atenga les conseqüències perquè el propietari pot mantindre el model, pot fer el que li dona la gana, per això va comprar el València. Però hi ha que dir-li que ja està bé, que ja hi ha prou, que este model és indigne, que no pot ser ni un minut més el model del València. Gary Neville, si vols anar de la selecció, arrea, però no tornes. Per favor, per amor de Déu. I torna a dir, el entrenador te culpa, però més culpables són els jugadors, eh? Que ningú s'enganye. Jo sóc el primer que està desitjant que Neville vaig a prendre el té. Però no m'enganye, eh? Els jugadors són els mateixos que feren el paperot amb Nuno. I són els mateixos que estan fent el paperot en cada camp d'Espanya. Tacant la imatge del València. Xafant esta samarreta. Xafant este escut. Ja està bé de la història. Ya está de excuses. Ya está vez de Barragán, que desde que va a renovar ni está ni se le espera ni hay posa intención. Ya está fe de Mustafi que por la temporada que es marigestitos. Javi Fuego no ni ve para estar en el Valencia. André Gómez igual dona que chue él con una granera. Dani Parejo está superado per la historia y desenchufado. Fegulifa sin mesos que no vol estar y que intenta expulsarse en cada partido. Álvaro Negredo ni está ni se le espera y habría de cuidarse mes. Rodrigo, no sé qué pinta. Piatti, que este sigue un dos dos més pagats de la plantilla, es para hacerse un mirar. Es que entre els que no estan, no volen, no tenen el nivell. Aquesta plantilla està per derribar al 70%, paperot, eh? per a Suso García Pitar aquest estiu. Primer, per els pocs diners dels que va disposar aquesta plantilla, sense Europa. I dos, per veure si l'amo li deixa. També, per a mi, Suso, té crèdit fins a l'estiu. Que s'està menjant un entrenador en el que no creu, perquè Suso no creu en Neville. Bueno, això passa al més pintat. Rufete per a mi era un bon mànager general de l'acadèmia i se va menjar en uno que no era el seu entrenador. Però tot té un límit, eh? I el límit és estiu. Així, quan se xiule la fi de l'últim partit i s'ha salvat el València, ja que començarà a ficar la pala i derribar-ho tot, o quasi tot l'espectacle vergonyós que ha donat el València avui no es pot tornar a tolerar. I no és la primera volta, desgraciadament per al València. I no és la segona volta, desgraciadament per al València. Estos jugadors passen del València, però passen perquè el model dona a entendre que no passa res. I passen perquè el propietari està a 12.000 quilòmetres i enguany ha vingut, crec que a un o dos partits. I clar, si des de baix el que cobra diu, així no passa res, i el propietari no assoma per així per apretar, perquè l'amo sempre ha de apretar, torna a recordar la dita castellana, el ojo de l'amo engorda el caballo, si el propietari no està per apretar, els que cobren passen de tot, però passen de tot. I així estem veient el que estem veient. Així van les coses. 11.55, Salva Folgado, bona nit. Què tal? Buenas. Bueno, jo crec que tu has vist més o menys el que hem vist tots. Sí, Manolo, hi ha un percentatge de, de responsabilitat molt gran, important en el tècnic, és qui comanda i qui dirigeix la, la plantilla, però després, Manolo, jo crec que has donat un nom clau eh, que ha de conduir les eh, operacions eh, d'eixida de diferents futbolistes des del vestidor, quan acabe la temporada, que és el de Suso García Pitarc. A partir d'ahí també veurem quina és l'autonomia de la que disposa Suso García Pitarc en esta eh, plantilla i quina és la tasca que li permet fer el propietari del conjunt de Mestalla, Peter eh, Lim. Suso és fonamental per al servici de eh, neteja que ha de posar ja en marxa el València quan acabe la, la temporada. Manolo Suso ha d'agarrar la, la granera i agranar a un bon grapà de futbolistes d'eixe vestidor que no funcionaven amb Nuno i que no funcionen amb Neville. I quan ja no funciones amb un, amb un, amb un tècnic i tampoc funciones amb un altre, evidentment, encara que el tècnic tinga un percentatge alt de responsabilitat, Mm, hi ha un percentatge també molt, molt important de responsabilitat en tu mateixa. Eh? És a dir, futbolistes que no funcionaven amb Nuno i que tampoc funcionen amb Neville són futbolistes que no són vàlids per al vestidor del València. I entre futbolistes terriblement eh, pagats, entre futbolistes terriblement eh, sobrevalorats i entre eh, futbolistes que estan a poc a poc eh, apagant-se, el vestidor del València necessita una neteja important este, este estiu. Complicat, per què? Perquè hi ha contractes eh, llargs complicat perquè eh, són contractes de futbolistes que estan molt ben pagats, però el València necessita una neteja, no sols en el conductor de grup, en el tècnic, que no tindria que continuar, sinó també en la plantilla de, de futbolistes. Probablement a aquestes eh, altures de temporada moltes voltes repetim el mateix, neteja, futbolistes que sobren, eh, remodelació, regeneració de vestidor, però enguany és eh, urgent i és necessari per a la salut del, del València que hi hagi una eh, catarsi i que fonamentalment, Manolo, hi hagi una eh, neteja important en aquest eh, vestidor que entre eh, amb una caterpillar, amb una pala d'estes excavadores uso i que s'emporte per davant a un bon grapat de futbolistes, no sols a Neville i al cos tècnic, sinó a un grapà de futbolistes, i ara suposa que en tertúlia, Manolo, poden donar, donar noms, perquè donem noms sense cap tipus de, de problema, però el vestidor de València necessita una neteja important. Avui hi ha hagut futbolistes que s'han arrastrat per la brossa del Ciutat de València, i no és la primera vegada. Futbolistes, Manolo, que probablement molts han interpretat me menxe el partit de la basura, que és el del cap de setmana, i el de la Lliga, i me perc la possibilitat de disputar el partit que a mi me mola jugar que és el d'entre setmana i és el de l'Europa League. I a mi aquesta actitud, els eh, futbolistes, eh, els futbolistes no poden continuar en, en cap club. Neteja important, Manolo, i nom clau per als pròxims mesos, com és el de Suso García Pitarc. Me demanava un, un oient, ara en el Twitter Toni Campos diu, podríeu dir les estadístiques que tenim al València? Doncs pues mira, jo t'ho dic, en la Lliga 15 partits jugats, 3 guanyats, 5 empatats, 7 perduts. Si voleu, podem entrar en més disquisicions, però és el que n'hi ha. Salva, eh, ha comparegut en sala de premsa Gary Neville. El que ha dit és un reflexe del que ha dit en el vestidor. Me consta que en el vestidor Gary Neville s'han recordat de la mare de més d'un. El que passa és que a estos els esbara. Els entra per una orella i els sis per l'altra. Però almenys Siger i Neville en el dia d'avui eh, eh, ha anotat 15 gols el València de Neville eh, eh compensant les estadístiques no, no, no, 15, 15 partits ha not, no, no, ha anotat 15 gols i ah, val, correcte, 23 sí, sí, 23, exacte correcte, correcte, sí, correcte. Sí, sí. bueno, com dèiem, és cert que com dèiem, avui Neville en el vestidor s'han recordat de la mare de més d'un i és el que després, en millors paraules, ha fet saber a la sala de premsa d'Oriols quan l'ha arribat el torn de la seva compareixença, Salva. Bueno, l'explicació, Manolo, que trobem al per què este matí en roda de premsa recordaràs que he eixit abans a parlar eh, Rubi davant de mitjans de comunicació que no Neville, quan habitualment ocorre el, el contrari. Correcte. Qui primer ha d'eixir perquè està estipulada d'esta forma per la, per la Lliga i bueno, pues és la cortesia del club local. Qui primer parla és el tècnic visitant. Avui ha tardat moltíssim en compareixer Gary Neville. De fet, abans ha comparegut eh, Rubi. L'explicació l'acabes de donar i la informació que podem oferir a la nostra audiència pues, eh, ara és darà en esta sintonia, la d'Esports 97 eh, nit. Cabrets, important, el que li hem escoltat ja en roda de premsa a Neville, el que ara recordarem, eh, Manolo Neville ha aparegut i ho contàvem una volta ha conclòs la seva roda de premsa, molt cabrejat, eh, molt calent, eh, molt, molt indignat, ha carregat de forma important contra els seus eh, futbolistes. Bueno, pues, eh, venia de dir-los exactament les mateixes paraules que pronunciava en roda de premsa, venia de dir-los aquestes paraules a la cara als seus futbolistes. Probablement, probablement, i és el que me contaven a mi abans de començar el programa, i aquest discurs arriba tard. Però eh, Neville Wee, en termes eh, durs que encara no havia empleat amb la seva plantilla, Neville Wee els ha explicat a futbolistes que amb aquesta actitud no van a cap lloc. Si te sembla, pues, eh, repassem el discurs de, de Neville, però és la informació. Neville Wee compareix darrere de, de Rubi, perquè Neville Wills ha tirat un, un míting i una xerrada on el tècnic ha expressat tot el seu malestar contra els futbolistes que havien participat en el partit davant el Llevant Unió Esportiva. Neville... Això sí, donava l'impressió més de ser un home dolgut, fotut i superat que un tio que puga, que puga imposar respecte als seus jugadors en el vestidor. Probablement perquè ja ha arribat eh, tard. Neville arrancava d'esta forma la seva roda de premsa. Hoy no hay defensa alguna. No se puede defender. Tengo que mirarme a mí mismo el primero. Asumo la responsabilidad de esta derrota. Pero el juego era inaceptable, indefendible. Pido perdón a la afición del Valencia porque la premisa básica de cualquier partido de fútbol es que corras tanto, juegues tan fuerte como el rival, puedes no convertir ocasiones, hay veces que las cosas no te vienen de cara, pero hoy el Levante ha sido mejor, se lo he dicho a su entrenador al final del encuentro. Bueno, pues eh, inaceptable, me escoltata Neville, que ha insistido en estos termes no es pot defensar el que voy a el Valencia en el derbi esta derrota en un derby es inaceptable. No es aceptable jugar en esta ciudad un partido tan importante. Estás jugando contra tu rival, es eh, colista. Ellos han luchado cada bola y nosotros sencillamente no hemos estado a la altura. Y estoy siendo muy eh, serio porque es que no se puede defender lo que hemos hecho. Otras veces digo, bueno, no hemos convertido. Hoy es verdad, no hemos materializado, pero esto no tiene ningún tipo de defensa. Se lo he dicho eh, a los jugadores en el vestuario, no me voy a defender, no voy a defender este juego, es absolutamente inaceptable. Todo lo que nos ha dicho la afición, lo que me decís mm, vosotros, lo tenemos que aceptar y asumir porque lo merecemos, merecemos todas las críticas, es inaceptable lo que se ha visto hoy. El tècnic ha dit que bueno, hi ha part de responsabilitat en els seus eh, futbolistes, a repetir lo de inacceptable, lo de que no es pot defensar el partit que han fet, però ell mateix, a Manol, ha dit que és el primer eh, responsable i que assumís tota la responsabilitat del xoc eh, inexistent que avui ha exhibit el seu equip al Ciutat de València. y yo, si me has escuchado, asumo toda la responsabilidad. Lo que le he dicho a los jugadores es que estoy cabreado. No se puede defender este juego. Es imposible para mí venir aquí, dar la cara, porque vosotros sabéis de fútbol, el aficionado también. Es imposible venir aquí y defender lo que se ha hecho ahí fuera en el terreno de juego. Y aunque nunca señalaré a un jugador y nunca pensaré que es de un futbolista el problema, no, el problema soy yo. Yo tengo que arreglarlo. Yo asumo la responsabilidad. Yo soy el entrenador y yo no me escondo. No estoy culpando a los jugadores, pero lo que les he dicho es que eso no se puede defender y eso me incluye a mí mismo. Si yo viniera aquí y empezara a hablar de esas dos ocasiones que hemos tenido que han sido buenas, eso no lo queréis oír. Yo no quiero hablar de eso y eso no es de lo que quiero hablar hoy. No es el momento de hablar de eso. Ha llegado el momento, ha llegado el momento de preguntarnos qué queremos sacar de esta temporada. Y creo que hoy ha sido un encuentro muy malo, pero algo que quizás nos permita ponernos de pie, que nos dé un impulso para el jueves, para darnos cuenta de que somos afortunados porque llevamos el escudo del Valencia, de estar en esta ciudad con esta afición y el jueves y el domingo tenemos que saltar al terreno de juego y mostrar lo que significa jugar por este equipo, porque hoy los cimientos no estaban ahí. Claro, 48 horas después eh, de, un partido en Europa viajamos, jugamos muy difícil el jueves por la noche, eh, estaban cansados, pero no hay excusas, ya dije, no hay excusas por jugar a las 12 de mediodía. ¿Hubiera sido mejor jugar esta noche? Bueno, pero creo que ha sido muy directo. Creo que los jugadores os dirán lo mismo cuando hablen con vosotros. Pues bueno, igual contigo el mister es un problema de cimientos. Y tenía que ver los posat con va arribar ese eh, ese cimiento de la Unión. Ese, y <laughs> probablemente ya lleva, y ha arribat Neville, que en todo caso ha garantizado que Dichouse se va veure un equipo que va a correr y que va a evitar Creo que de alguna manera tenemos que levantarnos inmediatamente. He estado hablando con los jugadores y de alguna manera tenemos que ponernos de pie mañana por la mañana. Mañana por la mañana tiene que cambiar la actitud. Ya está, se acabó. No podemos jugar así el jueves. No puedo aceptar ser eh, entrenador y ellos jugadores de, de, este equipo por unos aficionados que han pagado para vernos en la Europa Liga y salir ahí fuera y jugar así. Eso no va a suceder el jueves, te lo digo. El jueves, como mínimo, vas a ver a unos jugadores corriendo como locos, luchando absolutamente cada bola. Olvidémonos de tácticas, sistemas, eso para más tarde. Ahora lo básico, los cimientos, los cimientos de un partido de fútbol. Los cimientos, otra vuelta el técnico Neville que ha en esta manifestación ¿pasemos si te la Manolo, de Gary Neville, el técnico a Paco Alcácer. més dolgut. Abans ho has comentat tu en el teu inici de programa. Jo no me canse tampoc, Manolo, de, de defensar aquesta història. Està per si Vicenç Sempere preparar per la tertúlia, que jo crec que també pensa igual. Mm, ens acusen sempre de la mateixa cançoneta, defensem de la terra, etc. Però jo ho he escoltat a Paco Alcácer en roda de premsa. Ara anem a repassar el seu discurs, el més destacat, i Alcácer sí que estava fotut després de la imatge que havia oferit el, el seu equip. Alcácer, parlant d'esta forma, sobre la imatge tan penosa que a el Valencia en el Ciudad de Valencia. Bueno, lo que está claro es que hemos a fútbol hoy, hoy hemos estado en el campo y, es verdad que eso hay que hacérselo mirar, porque esa imagen ah, en un equipo como, como el Valencia, en club, no, no, la, no la debemos de, de hacer. Alcácer no sabe tornar a repetir esta imagen. Alcácer ha hablado de la mancanza de la falta de actitud. Claro que sí, que, que dormen, no? pero el, per el de contra, contra Llevant, no? En casa de ellos. però dol més que, que el resultat la imatge, no? la imatge de l'equip que ha sigut molt, molt pobre i la veritat és que, com he dit, no, és inadmissible no? que, que el València doni, doni, doni una imatge com aquesta Bueno, hem començat bé en l'ocasió de Sosono que, que ha tingut en la primera part i a raïs d'ahir pues, no, no, no sabem exactament el que ens ha passat però una cosa que és la que no du de fartar en un professional és l'actitud no? i avui jo crec que, que el València no l'ha tingut. Alcácer, que a més con de Guzmán que la temporada es molt, es eh, decepcionante, dolenta, que lo de win no es un capítulo diréme eh, sino que es, com es digo en castellà, la gota que probablemente colme el, vaso, y digo Alcácer, ojo, igual tenéis que mirar al, Speed y dir que no son tan bons. Hay que cambiar, hay que mirar el partido y mirar lo que no hay que hacer ¿no? en un campo de fútbol, porque todo lo que no hay que hacer en un campo de fútbol es posible que, que lo hagamos hecho hoy. nota molt, molt dolguts, Paco, la, el discurs del tècnic en roda de premsa ha sigut molt, molt crític, tu ara, ara estàs molt seriós, eres molt, molt crític, tant de mal ha fet el que avui ha ocorregut en el camp? Fa mal, però jo crec que venim d'una temporada que, que, no, que no és gens bona, perquè vamos, el València no deu estar en, en la situació que està, però si estem és perquè a lo millor no són tan bons, no? N'hi ha que mirar a uno mateixa i, i a lo millor n'hi ha que mirar-se a l'espai i dir no, no són tan bons com pareixíem i, i n'hi ha que ficar-se pel món del treball, no? I, jo crec que, que això és el més, lo més, impos, lo més important ara mateix. Pues les declaracions de Paco Alcácer en la zona mixta del, del Ciutat de València, l'únic futbolista del València que este matí ha eixit a, a parlar. Avui ha, dit, avui ha dit inacceptable, després ens sentirem a la tertúlia, l'entrenador. I ja ho va dir el dia del Rayo. No és la primera. De fet, fa exactament... No, no arriba. A dos mesos que ho va dir després d'empatar contra el Rayo pero un partido como el de a una mm. falta de actitud terrible del Valencia Club de Fútbol. se ha tornado a reproducir. Estoy agradecido por tener hombres como Alcácer que asume la responsabilidad, que entiende cuál es la situación y que hay que corregir esto inmediatamente, que es lo que hay que hacer. Porque en la primera parte es que el rendimiento era inaceptable, lo mides por donde lo mides. Dos besos después, con la canción de Rocío Jurado. en el punto de partida. Inacceptable. Este València en si mateix, com a entitat, és inacceptable. Bueno, tanquem moment la informació del València, després eh, donarem amb més coses, amb més detalls en la tertúlia, però encara de sentir, Salva, la part alegre, la del llevant, que ha guanyat, que ha fet un bon partit amb les armes que tenia l'equip de Rubi, que li ha posat més intensitat, que s'han dut 3 punts i que ja està més a prop de la salvació. Sí, està més a prop de la salvació, encara que necessita Manolo encara pues, una última empenta per eixir d'aquesta zona de, de cuers de la taula de classificació. El tècnic del llevant eh, Rubi ha dit que el seu equip ha fet un partit molt complet, que la victòria és justa i ha felicitat els seus futbolistes. Sí, hemos llegado ja unas cuantas finales eh, ah, y, y en principio las estamos salvando bastante bien, yo creo. Y nada, respecto al partido que te voy a comentar, creo que hemos hecho un partido muy completo, creo que la victoria es más que merecida. Y, nada, felicitar a mis jugadores, a la afición, a todo el mundo, porque ha estado de 10 y nos da, nos da aire, estamos vivos y seguimos creyendo en que podemos conseguirlo. El que ha un extraordinario partido desde d'Iverson, eh? Ella solés es en per el carrera de la amargura, la defensa... De... Bueno, A defensa no, al València Club de Futbol sencer, salva. Sí, ha fet molt de mal, Manolo, ho, he, ho hem comentat al llarg de la, de la retransmissió. Cada volta que arrencava eh, a córrer posaven un problema fonamentalment als centrals, però també quan caia a banda als, a qualsevol dels eh, laterals. Molt de mal el que ha fet este matí, molta por cada volta que arrencava eh, la que creava Daverson, el futbolista del Llevant Unió Esportiva. Mm, escoltem més coses del tècnic, Manolo. Eh, Rubi té molt de mèrit la victòria, ha dit el tècnic eh, Granota, i ha dit una cosa eh, en la que tampoc li falta eh, part de raó. Ha dit Rubi, jugant així no semblem els coers. És cert, el nivell del llevant este, este matí durant bona part del, del partit mm, pues no és la de un que a les d'ara sigui al cuero de la categoria. Claro, eh, yo creo que tiene mucho mérito lo que han hecho nuestros futbolistas hoy. En, yo creo que no se ha visto un equipo que va colista. Para mí no se ha visto eso. Se ha visto un equipo que podría estar con este fútbol tranquilamente en media tabla. Eh, como tú bien dices, hemos controlado la, situación psicológica también del, partido. Sabíamos que si trabajábamos la segunda parte como la primera, lo normal es que tuviéramos un pelín de fortuna. Y, bueno, y así ha sido. El equipo ha salido a buscar ese gol, lo ha conseguido y al final hemos tirado bastante de oficio, que creo que que creo que es lo que tocaba. Rubi, que a mes eh, ha comentado Manolo que eh, conscientes de que el calendario que tenían era, era dur, pero que ha arribat una victoria desde ese calendario dur, como es la victoria conseguida davant el Valencia, y ese tram dur de calendario ya lo han pasado. Pero pesimismo más fuera que dentro, ya te lo digo. Eh, nosotros dentro siempre estamos creyendo que podemos y, y es normal que la gente se desanime un poco pero mi discurso ha sido el mismo siempre, que el equipo está entrenando muy bien, está preparando las cosas y yo quitando un día y medio, yo creo que el equipo ha hecho muy buenos partidos en líneas generales. De todas formas, ya me conocéis también un poco. Seguimos últimos, eh, queda muchísimo, quedan finales, como vosotros decís, y, no hay nada, bueno, hay que, hay que, hay que remar mucho aún, ¿eh? Sí, hi ha que remar, diu Rubi. Però volta està més a prop. I hi ha que tornar a guanyar. El pròxim cap de setmana el Llevant jugarà en a Coruña davant del Deportivo. Pues está claro que anima, pero es que ya lo sabíamos eso, que teníamos un calendario tremendamente duro, que nos íbamos a distanciar un poco del descenso. Si no le ganábamos al Barça, al Madrid, pues es normal, te distancias un poco del descenso y ahora nosotros lo que tenemos que mirar es de aprovechar pues que bueno, que, que el equipo ha salido reforzado de ese tramo y que sigue creyendo y que hay partidos pues que son algunos contra equipos más de nuestro nivel, como no es el caso de hoy, que en teoría y eh, estoy convencido Valencia tiene una plantilla excelente. Victoria 1-0 per al llevant de Rubi, que eh, Lima amb la... part de la salvació de la taula mm. classificatòria. Salva, eh, per cert, eh, eh ara me diràs exactament de quants punts se queda de la salvació llevant una esportiva després d'haver aconseguit eh, 7 punts dels últims 9 possibles, el qual eh, és una molt bona notícia. Eh, com està ara el llevant de la salvació? A 3, a 3 punts, Manolo. Fija't. Té 24 el llevant, 24 el Sporting de Gijón, 26 el Granada. Són els 3 equips que van ser a la segona, si hores d'ara acabarà ja la, la Lliga en primera divisió. 27 punts per al Getafe, que es clava en un, en un lío, Manolo. 27 17 punts també per al Rayo Vallecano i a partir d'ahir les Palmes que té 30 però 24 llevant 27 són els punts que li donarien a hores de la, la salvació del conjunt granota, només 3 eh, Per cert, Salva, eh, ha retirat eh, Simó Salva després d'una topetada amb Parejo eh, res d'important No, no, cap problema per a Simó, però ojo a la possible lesió de Joao Cancelo molesties sí. en el quadriceps si no, si no m'equivoque i probablement en les pròximes hores proves per a veure si eh, lo de Cancelo és eh, seriós o es queda en un esglai. Mare mía. 12 i 14. Almenys el València Bàsquet ens ha donat avui una bona notícia. Victòria 83-56 davant el Manresa. A la fi del partit del nostre company Juanma Romero ha parlat amb el millor jugador en el dia d'avui, amb Jordi Trias. Bueno, Jordi, bona vesprada, felicitacions. Eh, bona victòria avui de l'equip de Manel Manresa. Sí, hem treballat molt bé, i des del principi hem fet un bon parcial que ens ha ajudat a, a jugar més tranquils i, bueno, molt contents perquè la, segueix la, la ratxa de la Lliga. L'equip tenia avui tres baixes importants i s'ha sobreposat. Sí, tenim tres jugadors molt importants que no poden estar, però l'equip està molt cohesionat, ja durant tota la temporada penso que estem fent un bon treball quan ens falten jugadors i avui doncs, hem mantingut la, la línia. A nivell personal, content, no? 13 punts, 11 rebots, 20 de valoració... Sí, bueno, sempre dic el mateix, intento doncs, quan em toca jugar intentar sumar, mai saps eh, si podes ajudar més o menys, però eh, l'actitud sempre intento tenir-la al màxim i avui, doncs, eh, gràcies als meus companys també que m'han ajudat molt, doncs ha sortit tot molt bé. Ja deia Pedro Martínez en la prèvia que avui l'equip havia de donar un pas endavant, no? Sí, sí, eh, bueno, eh, després de la derrota contra el Madrid que ens va afectar bastant mentalment perquè van fer un bon partit i van perdre eh, hem, doncs hem agafat una altra vegada la bona línia guanyant a Labrada, que és un camp molt difícil com sabeu i avui doncs contra Manresa fent un partit molt sòlid I l'equip que continua en la lluita per estar allà dalt Sí, el nostre objectiu ara el podem dir ben alt és eh, quedar primers en la Lliga regular mm, tota la, tota la Lliga dalt i, i per què no, no? hem intentat doncs, quedar primers Gràcies. Les paraules de Jordi Trias, que ha sigut entrevistat per el nostre company Juanma Romero. Hola, Romero, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, bona nit. 83-56, la victòria de València Bàsquet el dia d'avui davant de Manresa. Una victòria en la qual ja en la narració del partit sentíem, eh, com ens contaves, des de, que des de l'inici València Bàsquet ha marcat diferències molt pronte. Sí, una victòria ampla i còmoda no? per al València Bàsquet, que pràcticament en mitja part ha finiquitat el partit, ja guanyava per 20 punts i sobretot les sensacions no? de que un equip era molt superior a l'altre i sobretot tenint en compte, això sí, que el València Bàsquet avui comptava amb eh, tres baixes importants, no? Al marge de Van Rosson, que ja és coneguda que va estar de baixa fins a lo que resta de temporada. Avui tampoc estava Bojan Dublevis, tampoc estava Fernando Sanemeterio. Pedro Martínez que ha donat minuts a jugadors que tenen un rol secundari habitualment en València Bàsquet, el cas de John Stefanson, el cas eh, també del propi Jordi Trias, que com escoltàvem avui ha fet un partit eh, tremendament bo, o John Surna, no? que curiosament estés a jugar més que titulars com Luke Sigma o Rafa Martínez, a la qual cosa pues, avui eh, ha dosificat minuts i l'equip apenas s'ha ressentit i, a més, en la segona part eh, pues, ha buscat eh, ampliar i se marxa de 20 punts, al final ha, acaba guanyant de, de 27 i, sobretot, recordant un poc a aquest València Bàsquet d'inici de temporada, avui jo crec que ha sigut important recobrar eh, sensacions i això jo crec que pot ser la nota més positiva d'un equip que es manté com a líder ja amb 23 jornades disputades, empatat això sí amb el Barça, però avui, per exemple, ha ampliat la d'una amb un rival directe com és el Bascònia, que ha perdut a Sevilla i manté les dues victòries de marxa davant el Real Madrid. Els més destacats en el dia d'avui? pues jo me quedaria, evidentment, en el Jordi Trias, que ha fet el seu millor partit en l'elàstica de València Bàsquet des de que va fitxar este estiu, amb avisos dobles dígits de, de 13 punts, 11 rebots i 22 de valoració, però tampoc cal oblidar el bon partit que ha fet Luxima amb 13 punts, 5 de 2 sense errada, 5 de 5 per al jugador nord-americà, a més 6 rebots i 21 de valoració. Jo crec que han sigut els més destacats, però seria injust no? també no, no, no anomenar la resta no? del bloc d'este de, València València Bàsquet, que jo crec que avui ha sigut eh, l'equip, no? el que ha donat se passa endavant, davant de les baixes, i que pues, ha fet que, que avui el Manresa pues, apenes hagi oferit eh, pues, eh, oposició no, a l'equip eh, taronja. Molt bé, Romero, estem en contacte. Gràcies. Perfecte, i si me, si me permets, sí, és un, un, apunt, un, un apunt ràpid, i és que eh, lo de l'Eurolliga continua donant eh, notícies i l'últim que, que podem eh, ara mateix eh, pues, eh, contar a, als oients és que demà el València Bàsquet va estar a Barcelona, invitat per Jordi Bertomeu, va assistir a una reunió perquè sembla que l'Eurolliga vol reestructurar una vegada més, ja és l'enèsima, veurem si és la definitiva la competició europea de la pròxima temporada i va primar el criteri esportiu. Això vol dir que al marge dels tres equips espanyols que ja tenen plaça segura, com és el Barça, Real Madrid i Bascònia, la quarta podria ser per a l'equip espanyol que millor classificat quedarà en esta lliga ACB. Evidentment, el València Bàsquet està en una situació ara molt bona per a quedar primer, segon i poder arribar a semifinals i això podria valer a l'equip taronja per a jugar l'Eurolliga la, la pròxima temporada. Perfecte, ara sí, Romero, bona nit. Adéu, Manolo, bona 12 i 19 de la nit, tanquem eh, la part informativa, entrem, que hi ha molta tela que tallar, en el debat de tertúlia i l'anàlisi. 97 nit, La Tertúlia. Les 12 de la nit i 20 minuts arranca el temps de debat, tertúlia i d'anàlisi, que avui n'hi ha molta tela que tallar. Així Esports 97 i tele 97.7. Vos recorde, arroba Esports 97 té el nostre Twitter, arroba Esports 97 nit. I vos recorde també la pregunta, és este el pitjor valencià que heu vist eh, mai? tindrem que parlar molt d'aquesta situació i del que hem vist o hem deixat de veure en el dia d'avui a Orgels. Continua per així Folgado, que està tirant de mòbil, com sempre. Mm. Què tal, Manolo? Assistem. Estàs ahí escorcollant eh, internet d'alta baix, alguna cosa que te quedat l'atenció? No, acaba de veure una foto que m'agrada prou, no té res a veure amb el València. Eh? És una ah. foto de Totti de Di Natale, uh mhm. -huh. que han coincidit avui en la, en la Lliga Italiana. Bueno, són dos llegendes no? del, del calcio. Correcte, sí senyor, dos llegendes del calcio. Llegenda ja de les eh, nits Esport 97, encara que els dilluns, però avui l'he passat a diumenge, és el company de Levante Televisió, el presentador del Murciélago, Vicent Sempere. Hola, Vicent, què tal? Molt bona nit. Hola, Manuel, Sola, com esteu? Com estàs? Molt bé. T'has agarrat, agarrat color de cara, eh? Sí. T'has agarrat bon eh, color. Eh, tinc color, tinc color. Ja veurem demà en la tele com... <laughs> eh, Estàs tirant de nivell com, com, com un descosit, no? Ha sigut la primera crema <laughs> abans de les falles. Eh, I vos dic una cosa, i és informació de servici. Mm -hmm. Jo és que sóc blanquer de pell mm -hmm. i mhm. jo me creme en estiu, val? però me cremen estiu, no me cremen hivern. En hivern. Per tant, això del canvi climàtic, ojito, perquè jo avui m'he cremat. Sí, sí. Sense donar-me compte, perquè feia una temperatura fresqueta, saps el que t'ho vull dir? I estava ahí la mar de bé. I això que no s'ha estat en Oriols. Exacte. T'has cremat i cremat això... sense estar en Oriols, Que imagina. no estaves en Oriols. M'he cremat seguint-vos, escoltant-vos i, i, i llegint Twitter. Ah. Eh, per a mi és vergonyós, o sigui, no el partit en si, sinó la situació, la no? situació. En, la que, en, la que, en la que es troba el, el València és, és una autèntica vergonya i respecte a la pregunta que planteja avui, que crec que és una pregunta clau, no? és, la, és la clau del dia, jo no recordo un, veure un València en, en els meus 38 anys uh mhm. -huh. per, i com a, podem dir, espectador que tinga jo ús de raó d'anar a Mestalla pues, possiblement 28 o, o, o 30 anys, jo no recordo un València sina Mira, jo, Además, saludar a nuestro eh, contertuli, nuestro técnico de guardia, fins al dia hoy, que ja nos abandona dels eh, diumenges, però està més que justificat, el, justificat el seu bando. Però de qualsevol manera, sempre és un plaer tornar a saludar a César Ferrando. Hola, César, ¿qué tal? Molt buena nit. Hola, buena nit, família. Molt bé, por vosaltres? Així estem. pues mira, pegan li voltes a la sondilla. Vicent, yo desde que tinc curso de rao, Vicent es més chove que jo. ¿Cuántos me dus, Vicent? Jo güey, la tinc ara. Ah, pues, pues, eh, jo tinc 7 més que tu, que a mí dels güey més que tu. Eh, jo amb ús de raó més o menys des de que tinc 3 anys que vaig a Mestalla. Jo he vist l'equip que quasi baixa en l'última jornada contra el Madrid, el de la 82-83. Sí, està de morratros. Eh, <laughs> he vist la 84-85. He vist la del descens, la 85-86. Hem vist la de la tornada a, la, a primera divisió, que va ser la 87-88, que l'equip també eh, va mantindre molt justet en primera. Vaig veure l'any de Paco Roig. L'equip del descens te dic jo que tenia més implicació, més nassos, més voler, però no donava per a més, que la colla d'indignes que avui se col·loquen a la samarreta del València. Perquè jo ho he dit en la introducció, jo sé que molta gent demà seria la més feliç si en Twitter fiquem roda de premsa de l'Aihun i se carreguen a Gary Neville. Segur que la gent demà, ara que no s'enganyen, eh? Gary Neville és una part important del problema, però el fonamental problema són els jugadors. Així n'hi ha futbolistes sobrepagats, sobrevalorats, que se pensen que el València els ve eh, molt xicoteta d'ells i que ells estan molt per damunt del València. I així n'estem tenint el que estem tenint. Entre els que no estan, entre els que pensen en anar-se, entre els que no volen estar, els que no donen el nivell i els que no se cuiden, aquesta plantilla està per al derribo al 70%. El que ha fet Will Neville d'entrar al vestidor i en recordar-se de la mare més d'un no està malament, però arriba tard. I, de fet, a mi, Will, l'impressió que m'ha donat Neville, se va me donar la raó quan jo li preguntava, era de ser un home més sobrepassat, fart i desesperat que un tipus que en un moment donat pugui enganxar a un tio de la, de la pitera i explicar-li tres coses i així hem arribat al que hem arribat, amb un propietari teledirigit a 12.000 quilòmetres d'elegant en amiguets, amagant-se perquè en guany no ha aparegut pràcticament per Mestalla i clar, el futbolista que és egoista de per se diu si el que mana i el que paga no apareix per així i no pren decisions si no se preocupa d'ell vas a preocupar-me jo tu com ho veus? Has, ha sigut molt dur, no? Pues bueno, encara eh... me callo moltes coses, César. Sí, bueno, però mm, jo crec que els jugadors sí que volen. Veure, el que passa que se porta un any molt, molt, molt dolent. No, César, hi ha jugadors que no volen, i això ja, ja, ja t'ho dic jo. Bueno, pues, però no, no, jo ha sigut jugador i, i, sí. i, i, i, i, i entonces jo des de les meves possibilitats intentava, intentava voler sempre, entonces uh jo mhm. no comprenc que uno, un no vull gastar, perquè tot el que és que ve sempre pot a tu, cada any que ve, si no estàs a l'Ovent, si tens millor equip, doncs mil coses, no? Jo crec que s'ajunta tot, no? Des del principi de temporada l'equip ha anat està bandejant, pareixia que estàvem així millor, eh, i avui jo he vist l'entrenador molt cabrejat, no? Eh, solucions. Solucions és difícil. Quan la temporada està, està, en marxa és molt difícil que, que se prenguin, se prenguin mesures, no? Està Suso i Disc, que ja, ja porta un temps. El que passa que <clears throat> falta saber si Suso té les mans eh, eh, nugais i, i depèn de, de, de, de a Singapur. És que, és que la situació és que n'hi ha, ha un dueño. Manolo, és que n'hi ha un dueño. Sí, sí, hi ha un home, hi ha un propietari. I, i el, ese dueño ara fa el eh, eh, mossèn, mos, mos els valencians, fa el que vol. Perquè, i, i, I no tenim més remei que aguantar, i podem estar disgustats, sí, podem fer tot la raó del món, però el que està jugant els diners i la pataqueta és ell, és el que té que decidir. Salva, jo ho he comentat abans, Manolo, en la, en la, en la introducció tu has anomenat a Suso García Pitar, que evidentment jo crec que és eh, l'home de les pròximes dates, l'home que ha d'aparèixer, l'home que té que guanyar protagonisme, sempre que eh, Lideisen. Y César pues también aludía a, Suso y aludía también al, propietario y a, Peter Lim. Además, con Eiser, quitas la autonomía de, de, Suso Y Finsaon eh, pues, eh, arriba, no?, Ixa autonomia. Evidentment, Suso no va tindre cap tipus de decisió sobre el, el tècnic. Esta és una decisió pues, eh, que és eh, exclusiva de, de l'IM, Si fora per Suso, pues, el dia del, del 7-0 en Copa davant del Barça al Camp Nou, eh, automàticament, aquesta mateixa nit, Neville haguera deixat de ser tècnic del, del València. Jo crec que això ja és sabut de, de tots, s'ha contat moltes voltes. Així també, en esta mateixa eh, sintonia, aquella setmana o en les hores posteriors, aquella derrota tan, tan dolorosa. Suso Johnson, ja, ja ho tenim clar, no té autonomia respecte al, al, al tècnic, pot manejar-se, pot suggerir, suggerir alguna cosa, però la decisió va ser la de, la de Lim. En la idea de Meriton, la idea de Meriton és la de renovar la de renovar, encara que això dolga des d'ara, eh, Gary Neville, sí, sols un ambient eh, en contra molt calent com el que va viure eh, Nuno podria fer canviar d'idea a Meriton respecte a la decisió de renovar eh, Neville, que ja està decidint coses per a la pròxima eh, temporada, que de moment només afecten a la privacitat que ell busca per al blindatge que ha de tindre el treball del, del seu equip en les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Paterna, algo que obsessionava en uno i és algo que continua obsessionant a, eh, a Neville, que no aparega eh, cap tipus de, de, de, de del igual. treball diari. igual, si la imagen del, del treball diari equip... apareix tu menges. Bueno, ja, decir li, puc dir, eh, eh, una lona, dos lones, la lona del gran circo Price, si dona igual. Pero que de ella... si que... Si esta pesa la lona, i en lloc dels lleons estan els <laughs> <laughs> Pero Sí, Sí, la matriz obsesión la que tenían uno y la que tenía eh, Neville. Pero bueno, parlaba de que eh, la idea, excepte ambient molt calent en Mestalla eh, en contra de, de Neville, la idea de Meriton es la de renovar eh, Neville. Pero a partir de ahí, eh, Suso, si no pot manejar o no pot decidir el futur del tècnic, sí que ha de fer Manolo una, una neteja, agarrar la granera, agarrar la, la caterpillar, la, la pala excavadora, e entrar en el vestidor i fer una neteja important. Hi ha futbolistes, Manolo, que van renovar la passada, la passada temporada, molt ben pagats i que actualment estan eh, acomodats. Hi ha futbolistes que, desgraciadament... Estan ja, tocant-se la quatre mans. Hi ha futbolistes que ja Tienen una edad que desgraciadamente, encara que volen, simple e fuego, que no es sospitós de no voler, que no es sospitós de falta de actitud, pero Fuego ya no dona el rendimiento que podía donarte por la temporada pasada eh, o la anterior. o simplemente travesa por un mal momento de, forma, Pero bueno, ya tiene una edad y es altre futbolista, al igual que Negredo, que ya no van a recuperarse y que ya no van a tornar a ser eh, futbolistes eh, que eren. I a partir d'ahir hi ha una sèrie de futbolistes terriblement ben pagats, pels que el València va pagar un traspàs eh, milionari brutal, com Rodrigo, que són futbolistes que avui en dia, Manolo, no aporten res i crec que en un futur no van aportar absolutament res, però no per falta de qualitat, sinó per falta de, eh, probablement, mentalitat o actitud. O sigui, hi ha algun psicòleg que estigui escoltant-vos que m'envia la paraula exacta, però és un tema de cap, no és un problema de condicions o és, un, o, o és un problema de futbol, no, perquè condicions les tenen totes. I després hi ha futbolistes terriblement cremats amb la temporada, i tu tens un nom que el pots oferir quan vulguis, hi ha un futbolista que està molt cremat que se'n vol anar. Dani Parejo. Parejo se'n vol anar. Perquè Parejo vol pegar a Fugir. Sap que Mestalla no li suporta ni una i vol pegar a Fugir. Però a partir d'ahir, nom... Import... I això l'ha desquiciat, vull dir, a tu te podrà agradar més o menys Parejo, a mi sí. m'agrada molt Parejo, però el fet que estiga tan mal és perquè està desquiciat. Bueno, pues Suso Manolo, jo crec que és el nom clau... I això, això se desmentirà, eh? Ja, ja vos ho dic, això se desmentirà. Però bueno, el temps dona i lleva raons. Suso es el nom clau per a les pròximes temporades. S'ha de decidir i dir, bueno, pues este té una edat, igual ja no m'ho dona el rendiment. O este sí que té una edat, però travessa per un mal moment. Però este està molt ben pagat i està acomodat. I este sí, va pagar molta sumant... pasta i hem de vendre-lo. Suso ha de decidir i ha de fer una neteja important, ahí dit Manolo. Però jo, César. si no vaig llegir fa molt, vaig, vaig dir a la presidenta que dia que Suso era l'encarregat de fer totes les coses Home, ah, però sí, que bueno una cosa es tiro, otra cosa es complir yo sé que va a això. Sí, sí, sí. sí, sí, sí, a alegrar porque es un home de, de con ella valencianismo valencianisme, i, i, a mí me, va a Me va, me va agradar, la verdad no? Eh, però jo t'ho he de lo el mateix, n'hi ha un dueño. y podem pegarle li moltes que el a la guitarra, pero el dueño es el que manda mm. Que no el, el que manda César. Y eso es indiscutible que farà lo que li done la gana. Ah, això entonces... és indiscutible. Ara, també la gent, igual que se va manifestar per a que vinguera l'amo, sí. se pot manifestar per a dir-li que aquest model no, no és el correcte. Sí, sí, però com, com està jugant-se ell als, als diners, ell pot dir que, que està firmant jugadors eh, joves perquè pensa per un equip de futur i, i com a cas de de Cancelo, eh, de Mina, o que, altres jugadors que estan joves i ell pensa que això és el futur de València. Pues bueno, entonces, eh, què li vas a dir antes jo, Manolo? Eh, eh, m'agrada o no m'agrada? Pues que s'està enganyant, César. Però, sí, sí, que s'està enganyant. Però, però és que s'està enganyant, però se juga la pasta ell. Entonces, perfecte, perfecte. perfecte. Se però, Entonces... però se juga la pasta d'ell en una empresa que no és com la resta. Vull dir, el valor d'un club sense l'aficionat darrere Se va a pique, eh? Però que se jugui la pasta. Sí, pero vull dir-te jo que él pot dir-te jo, este planeta meu és per dos años. ¿Qué le vas a decir? Exacto. Mm, mm, exacte. ¿Qué pues es este este lo que digo en César? este proyecto para mí es para tres años. ¿Qué, es lo, tú, ¿Qué es lo que digo en César? ¿Qué es lo que digo? Exacte, parlen siempre del de proyecto largo termini. Exacto, te estás, engañando. Bueno, pero pues son tres años. Exacte. I, i volen Pues yo te digo, César, que ni a dos, ni a tres, ni a 4 ni a 26 anys a sí. Derlan Santos té nivell per jugar en el València. això és altra cosa. No, com que això és altra cosa? Home, a veure qui l'ha dut a Derlan Santos. Però, escolta, però, tu? Però no, però escolta, és que s'hagin equivocat en uno. En uno? <laughs> bueno, no. jo no vull... Escolta, jo no, no vull dir... la... equivocat en 5, mira què te dic. Bueno, jo el que dic és que, com quan estiguin sabats, si ells se, se posen darrere, de la barrera o darrere del pitaró que hi ha més en València, diguem, mm. que que es un, proyecto un proyecto a tres años agradamos o no agradamos, no, no terminaré que pues te la Sí. digamos dir encara que contenta, sí, pero es que trates que minjar y de si tres diríamos direm, pues no, señor se van a equivocar, pero ya pasa tres años que es lo que es lo mejor, que es que la situació és complicada, ¿vale? està, formes, eh, no està fàcil. César, tu saps, el futbol no, no té projectes, o sigui, vull dir, és projectes de 3 anys en futbol no existeixen, o sigui, no, no, però, és la setmana que veig. Però, o sigui, però... És guanyar l'Atleti Bilbao, i avui has començat a palmar i és eliminatòria, i l'escenari l'escenari... Bueno, la Palmar és ja allí 1-0 i, i, i si n'hi havia una mínima opció de remuntada jo crec que avui el València l'ha soterrat perquè afrontar aquest partit després de no. Ah. de la depressió d'avui Mestalla estarà buit, ja ho dic. Mestalla no se plena. Però vaig una cosa. Escolteu una cosa, que també jo, me la, jo no que, estic Que també me la veig vindre, eh? que també me, me veig vindre als oportunistes de dijous. Si per a una d'aquelles se produïra el miracle, eh? el milagro de Petinto i el València li guanyara l'Eti el vol dijous, comisca algú a dir on estaven els que criticaven el diumenge i tal. Vull dir, si tenim que vendre com a un triomf Passar una eliminatòria de vuitens de final de l'Europa League, apaga i a casa, eh? Apaga i a casa, però... que ja m'ho vaig vindre. No, però que ja m'ho vaig vindre. Home, però, però no apaga a casa, però per almenys seria seria en apoyar-nos. Sí, dir, però no vendre eh, com un triomf, eh? No, però, però vull dir una cosa. Eh, N'hi ha, que, ha que pensar també en la mentalitat de, dels, dels empresaris de, de asiàtics, eh? N'hi ha que comprendre-los també, eh? Vull dir, Que... Yo eh, jo ahí estat ahir sé cómo com van, sí, sí, van al, al seu projecte, eh, confiem van cumpliendo etapas Eh? No, una cosa, César, no de la que tienen. Eh? Una cosa, César Manolo, eh, César sabe de lo que parla. día yo jo a contar que en Mestalla estaba el príncipe de la corona de Jojor de Malasia. Que pensaban que era un, un reino chiquito de la calzada, pero no existís. No, pues, eh, eh, eh, era, César, jefe, era, el jefe, era, el jefe, de César. Era el jefe de César, el, el, de Claro. Era, el, fil, el fil del sultán. Exacto. i van a estar en Barcelona, van a estar en Valencia, estat en Madrid, uh mhm. -huh. perquè allà està canviant el poble. Entonces jo, jo entenc eh, ells com són. La mentalitat. Exacte. Entonces ells fan un projecte, ells tenen que mirar això, i tenen la pressa que ells volen tindre. Vol dir, ells saben que dominen la partida, saben són les, que són les que posen els diners i dues a les seves cartes. Això ho vaig dir ja fa temps una vegada. Ells, eh, dir, ells eh, crec que complir això, ho complixen, però van a seu ritme. negocien ells, és la seva negociació. Tú no pones la presa que busques, la presa la tienen puedes ponen el ritmo ellos. Eso es lo que tienen que entender. Entonces, es es, que son tres años, es el, su nivel. el nivel. difícil que cambien la forma de pensar. Es difícil, ho a decir, es que, eh, pero la misión de Suso será importante si Suso si conseguís convencerlo de que, de que así se fa otra forma, de que, de que conforme, pero se entienden otra cosa, que no, no veo el futbol com vosaltres. De forma, el repte de Suso, com ho acabes de dir tu, César, eh, de fet, la primera explicació de Suso... Perdona, perdona però o fem no, ja una pausa per la públic no, o Arturo Mata, acaba la frase. No, l'acabe. Suso sap eh, de què va el percal, vull dir, i ha acceptat unes condicions del xoc, unes regles del xoc, i ho va dir el mateix Suso, i Suso va ser transparent i li va dir al senyor Lim, t'has enganyat en això, en això, en això Ahora veurem, con comentàveu, si te marche de maniobra. Para a la, data tope, la data límite es este 12 i 37. una postura, Arturo, que si no me vas a matar en raó. Tira. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Fundación Laboral de la Construcción. Fórmate con nosotros. Cursos adaptados a las necesidades de las empresas y los profesionales de la construcción. Con centros en Valencia, Castellón y Alicante. Infórmate en el 900 11 21 21 o en comunidadvalenciana.fundacionlaboral.org. Fundación Laboral de la Construcción de la Comunidad Valenciana. Aprender a construir un mundo mejor es nuestro trabajo y nuestra pasión. Recuerda, 900 11 21 21. Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. La teua falla es de categoría internacional o encara no te traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Tranquilo. Tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. Venga, el Twitter rápido que Es imposible decirlo los pero bueno. Eh, tot que se'n muy ganar, diu de Benimado, porta que, expense maradones que no le apliquen ni a Emery correr la banda de noeta. diu, aquí no hay proyecto, se colocan los jugadores y entrenadores de Méndez o amigos de Lin, no hay planificación, Suso no pinta res, diu Amund. Nulo espíritu llanto. A tres años, pues mucho tiene que cambiar esto porque el año que viene es, el tercero y cada día destrozan un poco más el escudo. Diu Lluís, en aspectos generales, este es el peor equipo tot a y Encara, encara queden unos besos Josep Martínez diu Este equip, parlant d'una forma molt vasta, és digne de jugar contra el Nàstic. Gary fora i mitja plantilla també. José Castelló Jimenos. és sin duda el peor com que caigamos en Europa Lídia joder a Mestalla. Gustavo Carcelem. Tinc 44 anys i vaig, i, i vaig a Mestalla des de que tenia dos anys. Mai he vist tanta indolència. Mon pare de 76 anys i soci del, des del 62, tampoc. Javi Munt. sin ninguna duda, y Neville el peor entrenador que he visto sentarse en el banquillo de Mestalla. Mar he visto en 20 he visto equipos del Valencia pro dolents con el de Jukic o Pellegrino, pero este es el que té els jugadors mes Juan F. Pachi, el de Koeman era dolent, era malo, pero cuando los jugadores quisieron salir adelante. Aquí no veo lo mismo. Jorge Torrecilla, este equipo hacen falta más jugadores que amen la camiseta y vivan lo que es el Valencia. Enrique Andreu Cresp, como que si no eliminamos al Athletic, este tío está fuera de aquí sí o sí. Por cierto, espero que no esté muy ilusionado. Emilio López hubo equipos flojos, pero se sabía, y más orgullo. Sample, Montosa Granay, que es amiga que vingut avui a en el camp de Llevant, que dijo, hola Mick, el meu Llevant hecho usted Pero Valencia se te saca tens, tens eh, raó, amic. El València, sense sang. Peix Orient diu, sense cap dubte, a més de la falta de qualitat, la falta d'implicació i de coneixement de saber en quin club estan. Eh, per exemple, Leonardo López Sánchez vivo en Alicante, yo vivía en Mestalla. A pesar de perder, le ponen más ganas y actitud que los profesionales. Limpieza ya. Eh, pregunta a por López, ¿lo de Wii es autogestió o efecte y estarán? Hashtag sensefons. José Miguel García, otro ridículo patético, aberrante, un insulto a la afición. El jueves pases o no pases, ser que no, da igual, nos van a oír. Eh, Miguel Cano, Diu, no están claro. Santos, Negredo, Fegulí, Parejo, Piatti, Rodrigo, Fuego y Barragán Fora, Bezo, Danilo y Mina, Sesió Javi Calatayud, Diguelio Neville, que lo de Wii de que repasa el vídeo de la noveta y Villamarín, no es Carmenté, Marta Navarro, que digo que pero yo tampoco alcanza la de continuar, y sabe que Diu en años no había visto un balance tan vergonzoso, el equipo que peor juega de la liga. Y Enrique Diu es escuchar a Neville y venirme a la cabeza aquella canción de los Rodríguez. Palabras más, palabras más, palabras más. y 42. Un temazo, ese, ¿eh? Sí, señor, de los, de los, Rodríguez. Bueno, tira que Bueno, 42. Em, Pero a mí en el día de hoy, está en la, de la banqueta molt, eh, en en del entrenador entrenador. i, i com deia, també jo crec que fonamentalment ja que para els futbolistes. Vull dir, per a mm. mi, el que passa avui és molt clar. Que el futbolista, la majoria dels futbolistes que avui s'han vist en l'11 han dit sí. si juguem avui, significa que el partit xulo de jugar, que és el del dijous, anem a jugar-lo. Eh. <laughs> pues que corre Garrita la canta ahora. Yo volia que levanta a baloners. Jo volia preguntar a César si, si esta podía ser César una de les claus. Vull dir, el fet de que el tècnic ja, de forma tan, tan, tan oberta i tan, i tan clara, decidís que qui són els futbolistes que juguen el cap de setmana i qui són els futbolistes que juguen entre, entre setmana, el partit xulo, no? el partit guapo de la setmana, això pot provocar que el futbolista que juga la, la Lliga, el partit lleig, per dir d'alguna forma, mmm, se desconnecte eh, i no vulga rendir o, o inconscientment no rendisca perquè sap que se queda fora del partit gran de la setmana, César? Pues alguna vega pot influir, Salva. Bueno, avui en dia la majoria d'equipos de fa les seves rotacions i no tenen mm. per, què, per què influir. I damunt... Però assenyalar-los tan clar assenyalar-los tan clar, César, pot provocar això? Vull dir sí, que pot provocar, però, mm. però bueno, vull tenir enfront a un, un, a un rival mm. de rivalitat esportiva com el Llevant, eh? que això també, vulguis o no vulguis, ningú vol que li pinten la cara. Entonces, pot, pot influir? Sí que pot influir, sí que pot influir, que tu vegues... Però, bueno, eh, estava Mustafi, estava gent que, que el dimecres va jugar, no? No, no, sí, sí, evident, sí, sí, està clar. Entonces, vull dir, estava el porter que també va jugar. Eh, bueno, jo, jo crec que és un... No, el porter no, César, el porter el canviarà perquè està canviant sí. l'Europa League. Ah, bueno, però, bueno, però com és un partit tan important, jo no sé si anava a seguir o no, però... Eh, bueno, això el que pot saber que estan, el, ells que estan al cap. Uh mhm. -huh. Ningú em vol fer el ridícul. Vale? Jo torno a pensar que em vol fer el ridícul. Eh, L'ocasió de fer que he tingut, bueno, era pel partit del partit, no m'ho ha posat, era, pa, eh, és el fa cinc mesos que no vol estar així. Sí. I Figuri du tres accions per autoexpulsar-se en els últims tres partits del València. Sí, però, però jo, a veure... Però jo, que, no... en, Màlaga, en Màlaga pega una punyà a un futbolista del Màlaga. El dia de l'Atleti de Madrid li fa una entrada un jugador de l'Atleti de Madrid perquè el tiren al carrer. Sí. I I a caminar més que Johnny Walker, que se passa el partit caminant. A caminant, correcte. I avui també ha fet... A última hora ha fet un, bo, un poc amb el porter, el amb el porter, l'ha espentat, en un, un baló que hi havia fora. És que va buscar... És que Fegulino... Fegulino està sí. A veure, Feguli, i esta història la contarem en novembre, Salva? Mm. Feguli li tenia el coco menjat... En uno. En uno. I Feguli sabia que Nuno anava a acceptar que el València, perquè no era el que dirigia les operacions, li pagara la pasta que vol Fegulí. Per cert, que el dia que me contaran això també me digueren, això sí, el dia que Fegulí renova, renove, oblida d'ell. Que, que és algo que ja sabíem també. I que ja havia passat. I, I ja havia, ja havia passat. passat. Correcte. Exacte. Tiren en uno, i com ja la història no és igual, ja du l'eix les negociacions, ja se mira més la pela, perquè ja veurem econòmicament el València l'any que ve sense Champions, el pressupost que té, apura hasta el día 1 de gener i a partir del dia 1 de gener ja és lliure i Fegulí se n'anirà i Fegulí porta 5 mesos que no està entre, bueno, 5 mesos no, però els 3 des, de, des, de, des de que reaparegui de la fàcil displantar Fegulí no ha fet un regat Fegulí no està ni vol estar i això és una evidència veient-lo a ir jugar, pero no. a rosegarse sobre el terreno. el entrenador incidís en posarlo. Claro, el problema es que el entrenador incidís en posarlo. Porque al día de la de Madrid yo creo que era, que patente. Es que me torné por el partido, porque molta gente el criticaba en Twitter, nosotros estábamos ahí en la cabina y en el fragor de la batalla, pues, eh, yo jo vas un partido pro igualat, perdido de alguna manera, hasta que se trenca el partido evidentment la de Madrid te pasa per Pero sí que es de es que el partido repetido es que, es que no dona ni una chuda al lateral. No, no, ni una, ni una. O pues una disa a Cancelo, que ya te problemas a defensar, claro. a Felipe Luis, que será uno de los las que mejor se proyecta en ataque de toda la liga. y claro, Felipe Luis estaba encantado de la vida. Esos pitos, Dios, hostia, este futbolista que de normal, cuando está durante el nivel, sí que es solidario, ¿no? César, yo creo que el Fegulí está quedando retratado eh, en estos últimos partidos. Sí, pero... Bueno, pero... Eh, es que yo... Mm, perdoneu, yo, yo sempre pense, jo sempre pense en la bona voluntat dels jugadors. Jo, jo sempre pense... Jo pense que... bona persona, César. Correcte. Mm, bueno, jo sempre pense que el jugador eh, el deus del teu club i, i, i, quan millor acabes, millor estàs, no? I al final la vida te pega moltes voltes i no saps on vas estar. Entonces jo sempre pense que el, que el jugador vol, vol fer-ho bé, eh, en este cas. Entonces, eh, que, que, que un no vulgui expulsar-se, pues, bueno, sempre hi ha algú, però però deixeu-me que jo dude, que deixeu-me, que mm-hmm. és veritat el que ho dic, però jo pense que, que és més... Eh, jo què sé, és, no s'estàs a uno, deixant les coses, baixes els braços... Eh, no pense jo que uno és que acampa a, a la paciència. Ningú, ningú vol que li xillen. Escolta'm, ningú vol sentir-se senyalat, ningú vol sentir-se que li xillen. Estem parlant de Parejo. Parejo està, a, a, està xillant i no se sent a gust, ningú vol eixir a la campa. Tots volen que t'aplaudisquen, volen estar a gust jo pense d'esta forma. Deixeu-me que pense si no? Jo, avui, per exemple, eh, César, en el partit d'avui, jo veig un duel eh, que podem dir reflectís el partit en general, que és Jefferson Lerma Piatti. O sigui, sí. li ha guanyat totes les, totes les batalles. És que li ha guanyat totes, i és un xiquet, Jefferson Lerma, és un xiquet que acaba d'arribar a la Lliga Espanyola i que acaba d'arribar, podem dir, al futbol professional, que, que crec que tenia un preolímpic, no Salva, i al final Manolo Salvador ens contava que havien demanat un permís per a que no se n'anara. No, no, i que va quedar-se finalment. En el moment clau de la temporada, que era ara, ara un preolímpic. Sí, sí, sí, sí, i, quedar. I el xaval, s'ha menjat a Piatti, que Piatti hauria tindria el cul pelat. Evidentment, físicament el duel era desnivellar, perquè aquell és un bou i Piatti és un, un futbolista menudet, però no pot ser que un futbolista sense eh, l'experiència que, que té Jefferson Lerma li guanyi totes les accions a Pablo Piatti. Totes. No, li ha tot. Sí, però penseu que ells que llevan ja el seu jugador tot, el llevat estava i baix, eh, és un equip de caràcter... César, que el València no està salvat encara, eh? Que no. a mi ja m'ha arribat alguna veu que comença a tindre més, més d'un dubte, eh? Que este equip de salvar-se té de guanyar tres partits i llavors donis, donis ser aquests tres partits que te resten no per acabar te arresten, no per acabar... I un és en el Camp Nou i l'altre és en el Bernabéu. Correcte. Jo d'eixa teoria, jo continuo sense participar d'aquesta teoria, vull dir, el València no, no va tindre problemes per a salvar la, la categoria. Bueno, bueno, de moment que sume, que, que, Mira, que sume tres Si no li guanyes el Celta salva, el Dumenche que és més important per mi ara mateix, el de dijous, eh, està en el fang una altra vegada. En efecte. I ara que vuelvan a, a la campanya del València sempre se levanta, perquè és que, clar, això té una, un recorregut, o sigui, mm, la gent no, no, no són bobos, o sigui, ja una vegada farem el, el paperot aquell i és que afortunadament ve de miracle guanyar-li l'Espanyol, però ara una altra vegada campanya de tots unidos i tal, la gent està ja farta. O sigui, la gent està farta Mira, i el, el dijous... Que faig l'amo per unir a la gent, que, està, que més que ell no està desunint a ningú. Folgado, digues alguna cosa. No, no, cosa. el calendari, Manolo, sí. molt, molt ràpid. A part del partit del Dichosa de per Club de Bilbao, en Lliga, Celta de Vigo, Las Palmas, Sevilla, Barça, Eibar, Getafe, Villarreal, Real Madrid, Real Societat. M'acaba de correr un fredor per la columna <laughs> sí, vertebral, 12 i 50. No, Vinga, una pausa no. i tornem per a tancar. Tira. Sentiment. Foc. Art todo. Pero sobre todo. Respecte. Respecte. Respecte. Respecte. Respecte. Falles 2016. La nostra festa contra la violencia de género diputación de valencia los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Fundación Laboral de la Construcción. Fórmate con nosotros. Cursos adaptados a las necesidades de las empresas y los profesionales de la construcción. Con centros en Valencia, Castellón y Alicante. Infórmate en el 900 11 21 21 o en comunidadvalenciana.fundacionlaboral.org. Fundación Laboral de la Construcción de la Comunidad Valenciana. Aprender a construir un mundo mejor es nuestro trabajo y nuestra pasión. Recuerda, 900 11 21 21. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Tranquilo, tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. un podria pensar que en el dia d'avui s'ha tocat fons. Jo recordé aquell famós dia que el València palma 2 a 1 en el Calderón i César ja es diu ah, toques fons i, i, la, i la cosa es reifarà. Jo dic, i jo li vaig dir a César, César, el problema no és tocar fons, és revolcar-se en ell. Bueno, València <laughs> continua revolcant-se en el fons. Ahí estem, sí. Eh? Eh, no ho dic per, per lo que en aquell dia me va dir eh, César, si més no, eh, per eh, eh, el que ha fet avui el València Club de Futbol. El València Club de Futbol avui torna a demostrar que és que li dona tot igual, que el València, que este València, la sort que té, senyors, és aixina de trist, però aixina de clar, és que baix n'hi ha molts en la lluita i en la pelea. Però si no, vull dir, si ja estic jo preocupat en el València, perquè no l'estic totes amb mi, si no estiguen en els de baix, eh, tan allunyats com estan però seria per a pensar-se dues voltes, eh? Avui el València hauria donat una medalla a Casemiro per guanyar-li les palmes, és aixina, perquè les palmes l'acaben de fulminar uh -huh. avui el Real Madrid in extremis, perquè és que era, és un rival directe ara mateix eh, eh amb el València per la permanència, és aixina és que és realista, o sigui, no, no, Salva diu que no, però és que jo veig que el València ara mateix eh, incapaç de guanyar-li a ese calendari a qualsevol equip d'aixòs. És que el veig incapaç de guanyar-li. Home, el nivell que ha exhibit este matí és complicat. A ningú. Clar. Evidentment. I que a lo millor per, per, per emocions, eh, eh, César, eh, que vinga el Sevilla, Emery, saps? A lo millor se pot crear no, ahí no, ese ambient. No, que Que Però és que igual. el Sevilla d'Emery no a Esto se dona igual. No, és que no guanya fora de casa i guanyarà en Mestalla és que el Sevilla guanyarà més Mestalla. No, home, eh, jo, jo crec que cada partit és diferent. Avui el que passa és que estem, estem, estem calents perquè resulta que és contra el Llevant també i, i, i, i l'equip pareixia que anava de tan mala Màlaga. Eh, entonces, però eh, l'equip està, està, està passant una mala ratxa, la temporada no està sent bona, i costa molt adreçar la temporada, costa, costa molt. Tessa, m'he fet una pregunta directa. Sí, dime. Eh, tu sabries explicar-me, no a què juga, a què vol jugar el València? Vull dir, quin és... Eh, què intenta explotar este València? El contracolp, l'atac estàtic, eh, l'arribar per bandes per a buscar... Senta... Me pots dir si tu veus... Jo no el veig, eh? T'ho dic de primeres. Tu com a tècnic, que a lo millor me pots il·lustrar i que veus més futbol que jo, lògicament, i que el veus millor. Me pots il·lustrar quina és la idea futbolística no. del València? No, això no t'ho pot dir només ningú que l'entrenador, ¿vale? Uh -huh. Perquè eh, parlar és una utopia, no, este equip fa això, i això és parlar per no callar, i n'hi ha que ser un poc n'hi que respetar per lo menos, mos agrada o no mos agrada, n'hi ha que respetar el que fan. Això, Home, que jo tinc clar el patró de Jota de l'Atlético de Madrid i no sóc Simeone, ni sóc entrenador. Mm, sí, però, però porta 3 anys, eh, sap el que vol, eh, lo millor nosaltres li hauré que preguntar a l'entrada de Moratos què és el que, què és el que ell pretén, no? Uh -huh. Doncs que ho expliqui. Igual com, a, igual com avui la roda de premsa ha dit clarament el que no li ha agradat, sí. pues entonces que, que, que, que explique el que vol d'aquest de, de, equip, entonces eh, ho tenen clar, és que ara eh, no tenim la regularitat. Jo no mateix que parlar de com, de com pot o, o deixar de jugar, perquè a veure, a veure que un dia fem una cosa, a veure que l'altre dia fem una altra, pues ara Manolo mm, han de reaccionar. No sé si les paraules de Widen Neville han sortit d'efecte, sembla que no. No sé si pujarà Suso esta setmana a Patarra per a parlar amb futbolistes. Mm, si no li Neville. Neville no vol que entre en el, en el vestidor i a partir d'ahí pues, o entra l'Aijun i algú la traduís a voltes eh, quan ha entrat crec que una volta quan se van encarregar a, a, a Nuno la va traduir Orban no sé ara qui traduiria a l'Aijun probablement eh, pues, Phil Neville o, o Gary Neville sí ja parla algo de, de castellano o, el o el traductor habitual de, de, del tècnic però no, no, no, no sé com reaccionar probablement fent un bon partit este entre setmana en Europa League davant l'Atlètic Club de Bilbao és l'únic a lo que pot agarrar-se el València i sa competició i la possibilitat de continuar progressant en aquesta competició en base a guanyar-li al, a l'Atlètic Club de Bilbao però millorant el nivell futbolístic perquè avui per avui Manolo pues no li guanyes ni a la versió de l'Atlètic Club de Bilbao, que esta vesprada s'ha desfet sense cap tipus de problema. I en un partit molt semblant del Betis. En un partit molt semblant al que tenia pel matí València davant el, davant el Llevant. Hi ha un fund de canvis eh, respecte a l'once inicial. Jo, el, la història de que abans contava Salva, de que el públic, el clamor del públic, li demana al propietari que no pot... Jo la veig ja dijous, vull dir, és que no veig al València... Eh, eliminant l'Atleti Bilbao. O sigui, m'agradaria, m'agradaria pensar que n'hi ha una opció, però avui el València ha soterrat per a mi les opcions que tenia. Correcte. Bueno, pues anem a deixar-ho així. Anem a gomedar a César, que ha estat amb nosaltres eh, un fund de mesos i que com es col·loquem a tots, pues, <laughs> ja, ja està César col·locat. Enhorabona, eh, César, enhorabona. César, ara molta força ja per el, ja, ja por ellos que són pocos i cobardes. Això no va fer, anem a intentar Familia, un plaer estar amb vosaltres. Tot, un plaer i tota la sort de món, César. Gracias. Al entrenador ya del eh, Albacete Balompié, sí, que se que estem seguros que teníamos molts equips, Folgado? Entre l'Olímpic de Raúl Garrido, el juvenil de Mista, el Atleti juvenil también de eh, o sea, Fernández Castellar en passat, la l'Albacete de César. Estem colocando a todos, eh? Estem colocándolos a tots, Manolo. Estem col·locant-los a todos, senyor. que busque colocarse. Que, que vinga així a de comentarista. Així a tots. Sí, Espere, què te pareix? Això és una, una, una escola espectacular. Es és millor que l'INEM, eh, Y I això que no son sí, que no son gestifute, eh? Imagina't. Sempere, te veig demà la tele a les 3 val? Ahí estarem. Estarem tuyo tuyo de demà. Tomatito. <laughs> Tomatito, de efecte. Bon color de cara tindràs, bonico. Bon, sí, sí, sí. color de cara, en efecte, sempre, sempre vist demà. Maquillarem a Manolo per a, per que, <laughs> per a Correcte. Sí, sí, sí, sí, sí. Folgado, gràcies. Adéu, un plaer. Senyors, soy Sema, i demà 3 més quart amb Sempere estarem en el Murciélago de Levante Televisió. Demà, com sempre, 11 i mitja, tornem en la 97 punts de ràdio a Esports 97, nit acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adéu i fins demà. más amargos, codo a codo intentando reaccionar. como locos al instante de cualquiera que se atreva a respirar. La 97.7 Radio. Escucha música mientras trabajas, pide canción